Այսօր տեղի է ունեցել ԼՂՀ կառավարության հերթական նիստը։ Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի սանը Երևանում մասնակցել է զոհված ջյուդոիստ Լևոն Շահնազարյանի հիշատակին նվիրված միջազգային մրցաշարին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մայիսի 16-ի լույս 17-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից ու հետևակի մարտական մեքենայից 60 մմ-անոց mm ականանետերից եւ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետերից խախտել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Արավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել շփման գոտու հարավ արևելյան, հադրուտ եւ արևելյան մարտունու ուղություններով։ Հատկանշական է, որ ադրբեջանական զինուժը առաջնագծում իրադրության ապակայունացման եւ սադրիչ գործողությունների էր դիմում Վիեննայում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերով կազմակերպված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրապետությունների նախագահների հանդիպման ընթացքում, ինչի արդյունքում հարավային ուղությամբ տեղակայված պաշտպանության բանակի դիրքերից մեկում մայիսի 17-ին ժամը 00:50-ի սահմաններում հրազենային մահացու վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող 1996 թվականի ծնված Խաչատուր Վարդանի հարությունները։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, նախարարությունը կիսում է կորուստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ Առաջնագծում ստեղծված լարվածության հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայության հաղորդագրության համաձայն մայիսի 16-ի լույս 17-ի գիշերը ադրբեջանական կողմը շարունակել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային եւ դիպուկահար զինատեսակներից անկանոն բնույթի կրակահերթեր արձակել հայ դիրքապահների հյուսիս արևելյան հատվածի ուղությամբ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները վերահաստատել են իրենց հավատարմությունը հրադադարի ռեժիմին եւ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորմանը։ Այդ մասին ասվում է համատեղ հայտարարության մեջ, որը տարածել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին եւ Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով նախարար Արլեմ Դեզիրը Վիեննայում կայացած հանդիպանարտուկներով։ Մասնակիցները հաստատել են, որ չի կարող լինել հակամարտության ռազմական լուծում։ Համանախագահները պնդել են 1994 եւ 1995 թվականների հրադադարի համաձայնագրերի պահպանման կարեւորությունը։ Իրենց հերթի նախագահները վերահաստատել են իրենց հավատարմությունը հրադադարի ռեժիմին եւ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորմանը։ Հետագա բռնությունների ռիսկը նվազեցնելու համար անդրաժեշտ է շուտապույտ ավարտել ԵՀԿ հետաքննությունների մեխանիզմների ներդրման աշխատանքները։ Նախագահները նաև պայմանավորվել են ԵՀԿ գործող նախագահի ազնական ներկայացուցիչի գործող գրասենյակի օնլայնման շուրջ եւ վերջապես նրանք պայմանավորվել են շարունակել անհետ կորաստերի մասին տվյալների փոխանակումը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո։ Այդ հարցին իրենց հավատարմությունը նախագահները հայտնել էին դեռ Փարիզում 2014 թվականի հոկտեմբերին։ Նախագահները պայմանավորվել են համընդգրկուն կարգավորման բանակցությունների վերականգնման բանակցությունների հաջորդ փուլի շուրջ, որը պետք է կայանա հունիսին երկուստեք համաձայնեցված վայրում։ Հայ եւ ադրբեջանցի բանակցողները տրամադրված են փողզիջումներ գտնելու հարցում։ Վիեննայում կայացած հանդիպան արդյունքներով այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով Ավստրիայի մայրաքաղաքում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցությունների մասնակիցները պայմանավորվել են տարածաշրջանում հրադադարի ռեժիմը պահպանել 1994-95 թվականների համաձայնությունների ձևաչափում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ընդգծել է, որ իրենք հիմքեր ունեն ենթադրելու, որ հայ եւ ադրբեջանցի բանակցողները տրամադրված են փողզիջումների ձևակերպմանը։ Մենք կնպաստենք դրան, ասել է նա. Պատերազմը լավագույն լուծումը չէ։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Վեննայից Երևան վերադառնալու ճանապարհին օթանավում այցելուսաբանող լրագրողներին հետ զրույցում ամփոփելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների նախաձեռնությամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ կայացած հանդիպումը։ Մենք պատրաստ ենք ցանկացած ելքի։ Իհարկե, մեր ցանկությունն է, որ այդ ելքը լինի խաղաղ ճանապարհով նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Մեր նպատակն էր բարձել արդյոք, թե իրականության մեջ բանակցությունները մտել են փաթողի եւ այլ եւ չկա քան պատերազմելը, թե այնուամենայնիվ մենք կարող ենք խնդիրը լուծել քիչ կորուստներով։ Ընդհանուր առմամբ ես եւ իմ գործընկերները բավարարված ենք հանդիպման արդյունքներով Ադրբեջանի նախագահը ավաստիացրեց, որ իր երկիրը եւ ինքը անձամբ նպատակ ունի պատերազմական գործողություններով ասնել ինչ որ մի խնդրի լուծում։ Բայց շատ լավ հասկանում եք եւ կարծում եմ նույնիսկ կանխատեսում եք իմ արձագանքը, որը հետեւյալն է։ Դա լավ է, բայց քիչ հավատ են դեր շնչում որևէտև այդպիսի խոսակցություններ եղել են բազմիցս։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ընդգծել է, որ միջև Ադրբեջանի նախագահի հետ հաջորդ հնարավոր հանդիպման կայացումը պետք է ներդրված լինեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում մշտադիտարկման մեխանիզմները։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 16-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են բանակի կենսագործունեությունը եւ պետական մարմինների կողմից այդ ոլորտում օպերատիվ լուծում պահանջող խնդիրների իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ զեկույցներով հանդես են եկել բանակի բարձրագույն հրամկազմի ներկայացուցիչները եւ համապատասխան մարմինների ղեկավարները։ Նախագահը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել քննարկված հարցերի պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Այսօր տեղի ունեցել ԼՂՀ կառավարության հերթական նիստը, օրակարգում ունենալով ֆինանսների, առողջապահության, էկոնոմիկայի, գյուղատնտեսության, քաղաքաշինության ոլորտների մոտ 2 տասնյակ հարցեր։ Նիստին ներկայ է եղել մեր գործընկեր Բելա Լալայանը։ Ապրիլին պատերազմական ակտիվ գործողությունները իրենց ազդեցությունն են ունեցել Արցախի բյուջեի վրա, մի կողմից առաջ բերելով չնախատեսված ծախսեր, մյուս կողմից կրճատելով բյուջեի եկամուտները։ Ընդհանուր առմամբ կրճատված եկամուտների չափը հասնում է 5 միլիարդի, որի ուղիղ կեսը բաժին է ընկնում ապրիլին գործունեությունը դադարեցրած փոքր միջին ձեռնարկություններին, իսկ մյուս կեսը base metals-ին պայմանավորված պղնձի միջազգային գների անկմամբ եւ արտադրության ծավալների մեծացման համար նոր ներդրումների պահանջով։ Իսկ սա նշանակում է, որ կառավարությունը ծախսերի վերահաշվարկ պետք է անի, ինչի մասին էլ վարչապետ Արայք Հարությունյանը հանձնարարական տվեց գերատեսչությունների ու վարչակազմերի ղեկավարներին վերանայել ծախսերը եւ ներկայացնել առաջարկները։ Ինչ վերաբերում է առաջնագից մեկնած եւ իրենց աշխատանքից ու եկամտից կտրված կամավորների փոխհատուցման հարցին, ապա հարցը անպայման դրական լուծում է ստանալու խնդիրը կարգի մշակման մեջ է։ Անցնելով օրակարգին գործադիրը լսեց եւ հավանություն տվեց ֆինանսների փոխնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի ներկայացրած օրինագծերի փաթեթ հերթին հանրային հատվածում հաշվապահական գործառույթների վերաբերյալ մասնավորապես։ Կառուցան կողմից սահմանված ցանկում ներառված մարմիններում եւ կազմակերպություններում գլխավոր հաշվապահ կարող են աշխատել միայն հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորում ունեցող անձը։ Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է սահմանել այդ կազմակերպությունների ցանկը։ Այս ժամանակ նաեւ առաջարկվում է սահմանել համակարգչային ծրագրերի հաշվապահական աշխարհման ոլորտը կարգավորող օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության որոշման կարգը։ Ընդհանուր առմամբ հանրային հատվածի կազմակերպություններում հաշվապահական աշխարհման նոր համակարգը կներդրվի աստիճանաբար 2017-2020 թվականների ընթացքում սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան։ Փոփոխությունը, որն առաջարկվում է հարկային հաշվառման մասին օրենքում, գործադիրի ուշադրությանն է ներկայացրել ֆինանսների փոխնախարար Արթուր Հարությունյանը։ Օրինակիցն ազգային ժողովում ընդունվելու դեպքում կհեշտացվի տնտեսվարող սուբյեկտների պետական գրանցման եւ հաշվառման հարցը։ Հարկ վճարողների հաշվառման համարների տրամադրումը բացառությամբ անհաց արձանագրատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց դիվանագիտական ներկայացուցիչների եւ հպատոսական հիմնարկների բանկային ու վարկային կազմակերպությունների իրականացվելու են մեկ պատուհան սկզբունքով։ Պետական ռեգիստրի կողմից, որի վերաբերյալ վերջինս հարկային մարմնին առցանց ռեժիմով կտրամադրի տեղեկատվություն։ Մեկ այլ օրինագիծ դրամարկղային գործառույթները եւ հարկ վճարողների համար դրամարկղային գրքերը էլեկտրոնային եղանակով վարելու ժամկետների մասին կառավարության քննարկմանն է ներկայացրել էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը։ Առաջարկում ենք այս միջոցառման ժամկետը երկարաձգել 2016 թվականից մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը։ Գործադիրի քննարկմանը ներկայացված հարցերի շարքում աննախադեպ օրինագիծ է ներկայացրել առողջապահության փոխնախարարը վերարտադրողականության դոնորների, ինչպես նաև վերարտադրողականության դոնոր չհանդիսացող քաղաքացիների կողմից սերաբջիջների տրամադրման, տրամադրված սերաբջիջների ու սաղմի պահպանման կարգը եւ պայմանները հաստատելու մասին։ Հաշվի առնելով վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման հետ կապված բժշկական ծառայությունների մատուցման առանձնահատկությունները, դոնորների կողմից վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման ժամանակ դոնորության կազմակերպման նպատակով, ինչպես նաև այն քաղաքացիների կողմից, ովքեր գտնվում են կյանքի վտանգող իրավիճակում, ենթարկվում են սերմ դարարման, ունակության կորցնելու ռիսկի առողջության համար վտանգ ներկայացնող մասնագիտական գործունեություն զինվորական պարտականությունների կատարում, ինչպես նաև այլ բժշկասոցիալական ցուցումներ պահպանման նպատակով անհրաժեշտության առաջացել ընդունել վերարտադրողականության դոնորների, ինչպես նաև վերարտադրողականության դոնոր չհանդիսացող քաղաքացիների կողմից սերաբժիշկների տրամադրման, տրամադրված սերաբժիշկների ու սաղմի պահպանման կարգը եւ պայմանները։ Գյուղնախարար Արամ Մխոյանը ներկայացրել է Շուշիի շրջանի մի շարք համայնքներում բազմամյա խոտաբույսերի մշակության ծրագիրը։ Ներկայացվող նախագծով առաջարկում է Շուշի շրջանի մի շարք համայնքներում առաջնահերթ իրականացնել 50 հեկտարի չափով կերային բազմամյա խոտաբույսերի ցանկ 2016 թվականի գարնանը եւ աշնան ընթացքում։ Մեկ այլ նախագիծ, որ ներկայացրեց գյուղնախարարը, կորոնգալի սերմին նպատակային օգտագործման անհրաժեշտությամբ էր թելադրված։ Նախագծով սահմանվում են կորոնգալի սերմի ցանկի ժամկետները, իսկ ժամկետներին չհետևելու դեպքում դրամադրված սերմի արժեքը օգտագործողների կողմից ենթակա է վերադարձման պետական բյուջե։ Լալալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երևանի կանանց կենտրոնի մասնաճյուղը Շուշի քաղաքում գործում է 2008 թվականից։ Ինչու անհրաժեշտություն առաջացավ Արցախում նույնպես նման կենտրոն ունենալ, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Պատերազմից տարիներ անց Արցախում անհրաժեշտություն առաջացավ ունենալ կանանց կենտրոն, որը կզբաղվի հոգեբանական եւ մի շարք այլ կարեւոր խնդիրների լուծումներով։ Դա մի վայր է, որտեղ կինը կարող է իրեն հանգիստ զգալ, կիսվել հոգսերով եւ ստանալ դրանց լուծումները։ Տնորեն Գայանե Համբարձումյանի հավաստմամբ 2006 թվականից մեր Երևանի կանանց կենտրոնի աշխատողները, կամավորները գալիս էին Ղարաբաղ կամավորական սկզբունքներով անում ենք տրեյնինգներ, ծանոթանում ենք կանանց հետ։ Հետո որոշեցինք, որ պետքա մենք Ղարաբաղում էլ ունենանք կենտրոն, դա կլինի տեղ, որտեղ կինը կարա իրան հանգիստ զգա, կարա դիմի, կարա պատմի իր խնդիրների մասին։ Իդեպ այցելուների թվում գերակշիռ մաս են կազմում երիտասարդ աղջիկները։ Նրանց հետ հատուկ մասնագետներ են բարբերաբար զրուցում եւ օգտակար խորհրդատվություններ տալիս մեր ոլորտը մի քիչ ուրիշ դարավ, այսինքն մենք զբաղվում էինք զուտ կանանց իրավունքներով եւ խոսում էինք գենդերային անհավասարության մասին։ Վերջերս անհրաժեշտություն առաջացավ կենտրոնը համալրել հոգեբանի հաստիքով պատերազմից հետո կանայք ինչ հոգեբանական ստրեսների մեջ էին ու որոշեցինք, որ պետք է մեր կենտրոնում էլ լինի հոգեբան, որը զբաղվելու է ստրեսներից դուրս հանելու եւ ուժեղացումա պետք մեր կանանց։ Ճիշտ է, մեր կանայք ուժեղ են, բայց պատերազմի հետևանքները շատ ավելի հոգեբանական ստրեսներ բերեցին կանանց։ Հետաքրքիր է այ այցելումները գոհ են հեռանում ձեզնից։ Արդյունքը ինչպեսին է լինում կան այցելուներ, որ մի քանի տարի է միջև հիմա մենք իրար հետ կապը պահում ենք եւ միջև հիմա իրանք ուզում են այցելեն մեզ մոտ, մենակ այն պատճառով, որ իրանք խոսում են դրա մասին, կա տեղ, որտեղ իրանք կարող են դրա մաս խոսալ, դա իրանք համար արդեն թեթեվություն է։ Դա էլ է մեզ համար արդյունք, որ գինը իրան ինչ որ չափով արդեն թեթև ազգում եւ ավելի վստահ ազգում։ Գայանե Համբարձումյանի խոսքով կենտրոնի մասնակիցները հաճախակի են մեկնում Երևան եւ փորձի փոխանակումներ անցկացնում տեղի մասնակիցների հետ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մարզասերների համար Մայիսի 13-ից 14-ը Երևանում կայացել է զոհված ջյուդոիստ Լևոն Շահնազարյանի հիշատակին նվիրված միջազգային մրցաշար, որին մասնակցել է նաև Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի 28-ամյա Աշոտ Պարսիյանցը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Մրցաշարին Աշոտ Բարսյանցը մասնակցել է 27 կիլոգրամ քաշային կարգում եւ մենամարտել 6 մարզիկի հետ։ Պարտվելով ընդամենը մի հոգու նա գրավել է երրորդ պատվավոր տեղը матчах соревнованиях участвовал наш ученик. Ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանն իր խոսքում նշեց, որ խոստումնալից պատանի մարզիկը բավականին գրագետ ելույթներ է ունեցել ու հաջողություն հասել կամքի եւ ոգու ուժի շնորհիվ։ Այդ մրցումներին մասնակցել է Մերսաներից Աշոտ Վարսյանցը։ Նա գոտե մարտել է 6 անգամ, որից 5-ը հաղթել է եւ պարտվել միայն 1 անգամ։ Նա գրագետ ելույթներ է ունեցել, ցույց տվել գեղեցիկ ջյուդո։ Նրա մրցակիցները տարիքով ավելի մեծ ու մարմնեղ էին, բայց Մերսան Սարգսյանը չնայած այդ ամենին ցույց տվեց իր մաքուր Ղարաբաղյան բնավորությունը։ Դա ինձ համար ամենադժվար մրցումն է եղել, որովհետև իմ բոլոր մրցակիցները ինձնից եւ տարիքով մեծ էին եւ քաշով ծանր էին։ Ես սպարտվել եմ միայն մի անգամ եւ հաղթել եմ 5 անգամ, գոտեմարտել եմ 6 անգամ։ Ես իմ հաղթանակը նվիրում եմ բոլոր հինվորներին։ Աշոտն ու իր մարզիչը միակարծիք են, որ ավելի դժվար մրցակիցներն օգնում են վերհանել սեփական սխալները դրանք հետագայում վերացնելու համար։ Յուլիա Վանյան այսօր Մայիսի 20-ին Սոֆիայում կկայանա բուլղարացի լեգենդար ֆուտբոլիստ Խրիստո Ստոիչկովի ծննդյան 50-րդ տարեդարձի նվիրված ֆուտբոլային հանդիպում։ Վասիլևսկի մարզադաշտում կայանալիք խաղին կմասնակցեն Դիեգո Մարադոնան, Լոթար Մաթեուսը, Ռոմարիոն, Ռոբերտո Բաջոն, Ժան-Պիեր Պապենը, Ռոնալդինյոն, Իվան Սամորանոն, Դավոր Շուկերը, Սամուել Էտոոն եւ այլ աստղեր։ Հայաստանի ֆուտբոլի վետերան Խորեն Հովանիսյանը եւս ներկա է լինելու այդ հանդիպմանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 18 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 11-ից 15, ցերեկը 20-ից 23 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպարվեց։